i no, not no, ane ku cetha inna allah astaghfa ane to lu tukang tak amon sapi sareng pun dipilih Bani Israel dogimo ora sine nabi sambil sambal kudus budi tolos niku pengembala sapi kok ngatur negoro nopo sakit maknanya pun benar itu. Jangan sakit bayangkir, wong awan sapi, jadi ratu, jadi rojo. Dijawab karo Nabi Syamil, Ya senajan awan sapi, tapi wis dadi pilihane Gusti Allah. wonten arah bodho boten ngerti tata negara rikering rade duit itu ada no kabeh Bona wis dadi wazadahu basodam fil ilmi wal jisim. Bona wis dadi pinter dewi. Bumalah lemong, Quran ini wajah jahu basa tangki ilmi wajis jadi tetap diangkat mengikut dasari panyunane Bani Israel Nabi sambil ken matur ring Gusti Allah Gusti Allah jawab kena dunia mana. Selanjutnya nanti wonten panyuwunan. Bukti ini, nak siapa le pilih solut niki pilihane Gusti Allah tandane apa? Bani Israel keras-keras. Jadi tinggi eskali, tinggi ragu-ragu. kok iso pilihane Gusti Allah. Nek pilihane Gusti Allah pertandane apa? Lah iki no den gaenja. Gaenja. Bani Israel niku basane wong bodho saiki duwe aji-aji. Duwe aji-aji. oleh Quran disebut Astagfirullah tahudu maka ayatnya Takut niku peti jadi ono peti sama kayu jati ukuran iku panjang telung meter lebar rong nomore pati gunaku ana gambare para nabi mulai bahasan tekan kasil nabi Nalika Nabi Musa, Nabi Harun, Buddha, Sejo. Nak peti kono, ana telumpai Nabi Musa, Berkati Nabi Musa Serbani Nabi Harun Ono sabur yang madu putih Mangno Jadi barang-barang kan esa-esa Kuna jero peti gono Istilah bahasa kudus nanti mau kanggo tunggal. Jadi ada sedulur-sedulur Islam ngomong-ngomong bab tunggal sampai terangake ayat niki. Kanggo tunggal. Iya tegese. Nek perang, peti ini diusuk. hijau kok ngarang. Di patine diusung juga kok ngarang. Biasane peti kunyu waro. Guna nyuwara pertanda kemenangan. Jadi keterangannya dengan tafsir sawi. Maka saya sakit maus di wajah biasa. Ana tengene al ebris namun singkat. Keterangannya namun singkat. Seng manggun no gurine pekti ketangkap senjata ora poko. Istilah bahasa Jawa jadi tumbal. Lani ku nalikane Bani Israel Nabi ne wis entek. Nabi Samuel durung lahir. Peti niku Israel buat diangkut kaum amali kok namanya rajane jenengane jalut raja kabeh dipeti ibu jalan kota nonggono jara maleko peti ku di sio-sio dibuang nonggone sampah di kotor kotori nganggo macam-macam kotoran. Akhirnya nimbulake penyakit. Ya. Syarat nimbulake penyakit terus dibuang. Nah, Bani Israel nakir Nabi Kamil Nek panjang bener kalut iang diangkat jadi ratu pilihane Gusti Allah. Nabi Syambil ku bisa negakno takut. Peti. Peti ku bisa tegak. Nek orang. Orang ngandel nek iku pilihane Gusti Allah. Orang ngandel. Hati-hati Nabi Syambil diwit. nek pancen bener pilihane Allah kabut suci sateka iki kula bangsa ini kabut itu bahasa Arab bahasa Quran maknanya peti ya dan itu wonten gambar-gambare para nabi mulai bahas dan terakhir niki keterangane teng Quran. Boten hasil iki Quran. Mulane nek uju ngomong-ngomong kaptu bal iku sing teliti. Ojo keblaka dan mendur. Ojo kelinci penuhisor. Ini pakai dibuat jelasake menurut letter lek Quran. Wa qala man nadikah lahum marang Bani Israel Nabi Yuhud sapa nabi ne yaiku Nabi Samuel nalika Bani Israel jaluk bukti Nabi Samuel lajeng ngendika Inna ayata mulkihi tak temene pertondo le ayak siakum ibu yaitu nekane ing siro kabeh hatta aku dua takut peti dua kali teko sebut jalur peti sebut gutung balik perang dua kali teko Saya ini dijelaskan, ini masalah akidah. Fihi iku tetap ing dalam peti sakinatul utawi jadi ketenangan hati. Di kali gue cetok. Fihi naone peti iku sakinatul utawi jadi ketenangan hati, jadi ayeme hati. mirotiku saking pangeran mira kabeh nah lagi kita wong Islam supados ngerti antara hakikat karo majas Gusti Allah paling kesenangan adine Bani Israel sebab dadi peteku sing dadi sakinah. Tapi sakinah mau mirrabiku saking pengeran. nggak ya, jadi sing kita kendak ngerti. Sing paring ketenangan Gusti Allah. Sebagai petik. Tapi bagaimana jadi Allah paring ketenangan ayam hati tanpa pedih sama sakit. Ini lah jalan lah kali itu sedap sakit. Nah, itu Jadi ketenangan. Jadi pedih itu ada kanku ketenangan. Lah kali itu sedap. Astagfirullah. Fihi kuna kone sakjerone sabut sakinatun utawi sing jadi ayem me ati. Tapi merobikum saking pengeran nero kape. Jadu wong omong. Bani saya kome, ayo no peti ini, ayo no tunggal, malah ini menang. Mungal kautet itu kengeng. Sing paling menang dapat. sakina dumir robikum nomone peti wabati yasun. Lan ono keseran, sekaren. Mimpa saking barang taro kakang ninggalake alu Musa sopo panjenengane Nabi Musa. Alu marane panjenengan. Wa alu haru dalam panjenengane Nabi haru Apa? Kakek Nabi Musa tongkat lan kelupah. Kami Nabi Harun serbat. Jadi nak seperti itu, kejoko gambar-gambarnya para Nabi mulai baca mata kami Nabi. Oh no, turahane Nabi Musa. Nabi ini Musa ini gali tongkat. Kalian terlupa. Jalur baik, joko peti. Nabi Harun ini gali serba. Terus ono pecahan kitab Taurat. Ono sak budak madu putih. Terapai madu putih al-Bandu. Lalu, peti mau saya gosok. tahmilul malaikatu halegowo ing peti sapa malaikat sing gowo malaikat dadi nangane daerah negarane amalika peti digawa mabur malaikat terus dijoko nanggone ngarep petolus binara bangsa sing endah-endah ra iso. Dadi pati itu dijaga nek ngarepe darut. Berarti tanda kebenaran kebenaran darut pilihan Gusti Allah. Berkuasa le Bani Israel ragu nek menawa karangane Nabi Samuel dhewe. Nabi Samuel pancen Nabi, Tak sunane yo ya, diparingi. Jaluk anem cabut teko teko tenan. Akhirnya yo percaya nek salut pancen bener-bener pilihan saking Gusti Allah. Terus yo mantep. Inna fi dzalika satamane iku tetep ing dalem mengkono-mengkono keterangan. La ayat lakum saya ki jadi pertondo lakum ke suwi sura kabeh. Atas kerah di atas ratu dolos. Ikut tuh mukminina lamun ono sira kabeh Nah, percaya. Bani Israel bener-bener nyakseni. Pasti Rongga de langit neng awang-awang, acara putus. Neng awang-awang, digawa malaikat, tapi malaikatnya orang kata. Rumah sana peti sing makur, terus jokok nombone ngarep betol. Akhirnya terus buat Israel percaya, kalau saya jadi ratu benar-benar pilihannya Gusti Allah. Lekandone kita, akhidah kita, ojo kelisi penmendur, ojo keblebasan mengisar. Gusti Allah gawe ketenangan ayame manusia sebab peti sakit mawon. Tanpa peti gak sakit. Gusti Allah maha kuasa. Cuma segini ayat meniku liwat nganggu sebab pasti. Fihi sakinatun mirrabbiku. Tapi kita percaya kan, sebarik seturio kolowau, kusi Allah. Kamu mau ngomong-ngomong juga, barokai e. tongkat barokai serban barokai terluka ngoten iku kenging boten apa napa ya. sarang kondo mantep terus terus milih tentara pemuda pemuda kanggo melawan jalut niku raja sing luar biasa kekuatane diterangke tengene tafsir sawi halaman satu somo gede dure niku sakmel sakmel niku sewu enam ratus sewidak enam meter cara kakakane wong kudus dure jalan tuh karo tengah kilo. Jangan bayar. Tapi wajahnya itu kira-kira rong kita. Tapi jenengan itu tapi wajahnya itu kebetulan imbang. Kekuatannya jalan luar biasa. Tapi kan kekuasaane Gusti Allah tetap kalah. Kudu dulu nanti kayak kalah ya kalah. Tapi kan dulu ngomong-ngomong. Wah, orang tadi nggak orang tadi nih, mau nih mau bukan. Jadi kita ngomong-ngomong biasa, sakit. Cuma tengene aki dan kudu yakin sing bareng menang Gusti Allah. Jadi pokoknya kejaran teman. Ini kejaran aneh. Falamma fasolato lutu fil junudi mengkonalikane masjid sopa rojo solut fil junudi kelawan tentara. Sopa kaisal mukodjas mulai tentara pitung puluh ewu. Barang wis baris ngadepi pengawan antara nenek asor Arab Urdun Palestina. Nek bahasa wong saiki antara Yordania karo Palestina. Yordania tekan Palestina itu kira-kira 300 km. Tidak perlu kok ngerti, kalau pun nanti teng Yordan. jadi, teng Yordan, lapangan, dumugi Palestina. Naik mobil, pun nanti itu. Jadi sakit ngiro-ngiro. lợi của con con lepen ở trên su mẹ thì vì cho quê chồng là để ra chợ tớ lên ngàn đi cơ có là ngàn đi cơ ra chợ tớ lên ít năm vô ha mục ta li cung bina hồng Tak temennya Allah itu harap uji yang seliramu kabeh binarin kelawan anane bengawan ini. Awas, kita ngadepi jalur ini ngelewati bengawan antara Yordania Palestina. Dalam wajah warna jalan. Giling-giling. Sopo sing ngombe kakean jaga kuat Biasanya, bahkan mampu isyapane wong syarifah kula mengumpi sopo wong minu jangin banyu kali pala isyamin ni mabora ono sopo itu wong minu itu termasuk golongannya pengikutku. Sengumpi, bakale rakuat belaku. Ini gitu, bahasa Quran. Demo-demo Quran itu kalami barat. Dalamnya syarat itu disesuaikan kalau sing nampo. Sing nampo pula jenengan para manusia. Nek ngomong-ngomong kumono iku, iki ditirut negara Quran. Iki bakale nyebrang kali. Sing apa? Gak kuat melu. Balai sampeyan. wa man lam yata'an huda ida pada wong lam yata'an huda orang isi bida bawahu ing banyu fa inna hu minni mongko sak temne mau minni ku termasuk pengikut tu sing ra ngisi pira ngombe kuat sing ngakak gak kuat lah ngakak sikit illa manil sarofa hurfa tasbiyati kejabullah bisa rasakan nyamuk jabullah urbatan hisap jawuk biadi kelawat tangane dan lebih sedikit berapa kok bisa mengikuti sing ngakam berakuat hmm, kita tidak pasti ikut ngakam yang dibaringin kuat bersih Allah dan dulu oh, Iki wis ora aturan sing ngakak gak kuat gue gak ngapal. Siti, sekuat. Akhirnya di Fasari bu domo kobani serapil bedu saking kali. Illa koli lan kejabokong setitik sing ora ngokok minum saking bani soil. Ana sing namung sak cawok kok. Lha iku jelalah. jumlah tentara sing mangkat pitung puluh ewu. Nah, tapi tentara saya satu ewu. Itu pun berat. Ketemu diuji karena Gusti Allah. Benani kali. Situasi-situasi panas banget. Nah, cara orang kudus wong mengor-mengor butuh ngombe. Ketemu aturan, sing dua kali ngombe, ngokok rakuan dereke. Jujur. Sem orang ngokok. Namun nyucuk sidik-sidik, ming telung atus telulas. Telung atus telulas. Sampai bayangkan. Saya berangkat. Pitung puluh hewu. Neng seng orang apa? Telung atus telulas. Mulanya bahasanya Al-Quran. Palam ma'ku tiba alai limul kita lutawal law. Illa koli lam minhu. sing wani ora ngopo ben Kusi awangnya Allah hanya buat siti Gusti siti prosentasi cara wong saiki kapan prosentasi piangga. pitung puluh ewu sing kuat berangkat telung atus telulas berapa proses. Bukan enten tak proses. Koli lan minggu. Niki. Akhirnya yo, main selama atas selulan, main jelas boleh. Akhirnya Artinya ku mantep. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ فَلَمَّا جَاوَزَهُ مَنْ كَانَ Sapa tolut ingkali, huwa tolut waladina amanu lan bongkong kang kodo iman ma'ahu sabdane tolut. Barang wong sejo ngombe ngombe mongkok kalu padha ngucap sapa wong sing mongkok lato kotalana yauma bijalu dawa junuti lato kotamutene den kegiatan lana kedua kita ayauma ing dalam dinaiki iki bijalu jangan lawan ngadepi jalut padunu di lantai jalut kalau kita boten siap dari akhir sampai ya. Jadi, wong pintu puluh, ewu, bondo nek ora kuat, pun boten siap. Melakunya boten minti-minti, ora isya. Nah, terus, segmen sisi lengokok. Kona nasi saya ucap sapa wong akeh kang padha yakin. Anahu ing sak Allah. Jadi wong sing mantep mantep ora kerso lan sing nyawuk ning sak niku muni ngene. Niki jaban bayangane iki umpamane mboten ten Quran, ngerti ora kula jenengan ra percaya. Uang telung atus telulas, ngadepi satus ewu. Muni ini, kamil fi atin koli latin walakas fi atan kasiro tapi izinillah. Kamil fi atin, pirang-pirang sangking golongan koli latin kamung simis, Tapi ora pet bisa ngalahake golongan simit di akan kasih rotan ing golongan kang berat. Biiznillahi kelawan kersane Allah. Birang-birang. Wong sitik menang na wong akan birang-birang. Kok iso di ucapan kates kesen ini. Sama saya ke wong telung atas telulat na debi kates sewu. Sing jaluk gagal kaya mono. Cetek durai, karo tengah kilo topi wajane rong kental iku kok wani yo ora pirang-pirang golongan siji ngalahke golongan pirang-pirang iso muni ngono sebab wallahu ma'asabiri Kudai kuisya Allah ma'asabiri seluruh terlalu nolong dengan ewa seksa-seksa. Walamma barazu kare ngadep di teletak tentarane min telung telulas, telung atas telulas di jalu dawasudi marang jalu sak tentarane. Berdoa. Walu podo berdoa. Soko tolus lan telurung telung atas telulas. le berdoa. Rabbana jauh pengeran kita afrif mugi soake panjenengan alaina ngatasi kita sobron ing kesabaran besi mugi-mugi kita senajan siti dan tabrak Wasabit dan mugi netepake panjenengan kunci abda mana ing jelama antito Tegesi tabrak kuat Wansurna kedua Mugi menurimi panjenengan datang kita ala kaumil kafirina Ing atasi golongan kok kafir-kafir gitu mana sekarang berlama berhadapan kada jauh dan ini dia dari dosen endah tentara netolut mengtelung atas telulas saat jadinya tentara itu otot sing namanya Aisyah Mulane telulas. Putra sing paling cilik namine Dawud. Nabi Dawud sing dimaksud. Dari kau berhadapan, soalnya jalan buka sumber dojo. Pokoknya kecil jujur, nyumbari. Terus, lagi ketika ini dengan tentara telung atas telulah, sehingga Nabi Dawud. Sopo-sopo, sing bisa mateni jalur, bakal tak mantu, mandu, lantak lain pemerintahan sesigar semokok. soalnya cara terus kentekan jalan. Jadi gawe sayung borok. Sopo-sopo sing sanggup matene jalut. Atau nangkep puri-puri pak. Bakal tak untuk mantu lantak rei kekuasaan tanah setigar semongkok di bahasa. Tentara ngadepi jalan ke sini semuanya wakga, rauhnya singadung. Singadung, Nabi Dawud. Nabi Dawud nalikan itu jaring jatuh Nabi sebutan umure telulas tahun kawanane pelintem ini bapaknya jangan Quran yang surah-surah tidak umur telulas tahun kok bisa ngalahi jalur Nah, keterangannya Quran wa kotala jauh du jalu tak ketemu. Engkar yo kafir Lah senang ragu bocah kok. Orang tentara saya tenang. Saya balai di mana? bukan saya ngaco, bukan saya bocah. Sopo-sopo sing iso nangkep jalur urip utawa mati tak kudu mantu tak lain pemerintahan sesigar semangka. Ora ana sing ngaco. sing ngadeg balik nek nabi jauh nganti ping telu tetep nabi jauh takoni senjata mundi iki pridang ya pridang Jadane pelintang, gak mana kan bayangan. tapi wong kekuasaannya Allah sing luar biasa. Gusti Allah nang gawe model. wong wong mesti pancen gubur nah niki Nabi Dawud terus tata tata ngadepi jalur niku ceritanya panjang ah, sesenang awan ceritanya Nabi Dawud Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala likrika wa syukrika. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين